Čitanje Svetog Evanđelja po Marku i Luki. Slava tebe, U vrijeme ono, uzeši dvanestoricu, počim Isus kazivati, šta ćemo se dogoditi? Evo, idemo gore u Jerusalim i sin čovječi bit će predan sveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabošcima i narugat će mu se i šibat će ga i pljuvat će ga i ubit će ga i treći dan će. I dođe pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi govoreći, učitelju, hoćemo da nam učini to što ćemo te moliti, a on im reče, šta hoćete da vam učinim? A oni mu rekoše, daj nam da sjednemo jedan s desne strane tebi, a drugi s lijeve u slavi tvojoj. A Isus im reče, ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Oni mu rekoše, možemo, a Isus im reče, čašu dakle koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit se, ali da sjednete s desne strane meni ili s lijeve, nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno. I čuši to počeće, poče se desetorica na Jakova i Jovana, a Isus dozvavši im reče im, znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare i velikaši njihovi vladaju nad njima. Ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude među vama veliki, neka vam služi i koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, jer sin čovječiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. U vrijeme ono moljaše Isusa jedan od fariseja da bi objedovao njega i ušavši u kuću farisejevo sjede za trpezom i gle žena u gradu koja bješe griješnica doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj donese mirisu sudu od alavastra i stavši pozadi kod nogu njegovi plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama i kosom glave svoje otiraše i celivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vidje farisej koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao mi koje i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati. A on reče, učitelju kaži, a Isus reče, dvojica bijaku dužni, jednome, <clears throat> jednome poveriocu. Jedan bješe dužan 500 dinara, a drugi 50, a kad oni ne doše da mu vrate, pokloni obojici, kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti, a Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni, a on mu reče, pravo si sudio, i okrenuvši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu, uđo ti u kuću, ni vode mi nam, noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđe, ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju joj se grijesi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima, a njoj reče, opraštaju ti se grijesi, i stadoše u sebi govoriti oni, što seđaku s njim za trpezom, ko je ovaj što i grijehe oprašta, a ženi reče, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. sestre, stupivši na ovaj put velikoga posta, imajući kao iskusnog vodiča i putovođu crkvu koju je glava sam Hristos koji jeste istina i život. Mi u ove dane prolazimo vođeni crkvom taj put obilazeći razna mesta i razgledajući znamenitosti ljudske duše razdvojene od Boga, ali duše koja čezne da se vrati Bogu i Otcu, Spasitelju i Izbavitelju svome. A u ove dane, evo, crkva nas sa Sinaja, na kome smo bili prošle nedelje, poznajući se sa Jovanom Lestvičnikom, istekavši pouku od njega, vodi nas polako ka Jerusalimu, gdje ćemo, ako Bog da, iduće nedelje, zajedno sa mladencima, klicati Bogu našem Osana, noseći u rukama znamenje pobede, kako se kaže u troparu na cveti. A taj put od Sinaja do Jerusalima vodi nas ove nedelje preko Zajordanske pustinje i susreta sa jednom svetiteljkom koja je zaista zauzela posebno mesto među svetiteljima u crkvi Hristovoj. Današnji susret sa svetom Marijom Egipćankom, koja nam treba biti učiteljica pokajanja, Marijom, čije smo žitje pročitali celosti u sredu na onom bdenju sa velikim brojem metanija i uz to žitje pročitali pokajni kanon svetog Andreja Kritskog, koji je trebao da nas što više udubi tu tajnu pokajanja i prosvetli um naš i u srce naše ulije radostotvornu tugu ili radostotvorni plač, kako su ga sveti oci nazivali. Kada bi se detaljno udubili u žitje svete Marije Egipćanke, trebalo bi nam mnogo više vremena ono što ga imamo sada. I opet teško da bismo samo i mali deo iz njega mogli izvući za našu korist. Stoga bi se danas možda dotakli nekih osnovnih detalja koji bi nam eto poslužili ka našem putu, na našem putu ka Jerusalimu i susretu sa gospodom koji ide na stradanje. A put Svete Marije Egipćanke zaista jeste put svakoga od nas. Jedino je razlika što je ona taj put prešla i njeno pokajanje je zaista najsavršeniji izraz pokajanja jedne ljudske duše. Zastrašujući osvrt na pad pad duše, Bogu okrenute duše, čiste i po Božom liku stvorene, pad u tamni ponor greha i život u tamnici greha za dugo vrijeme i ponovni izlazak na svetlost, ponovni susret sa Bogom. I duša, na kraju još svetlija, još bogatija i veličanstvenija, no onda dok još nije zgrešila. Kada se osvrnemo na taj život male Marije u jednom malom mestu u Egiptu, život bez mnogo iskušenja, život u roditeljskom domu, dete kao što je svako od nas nekada bio dete, ali sa 12 godina ona odluči da napusti roditeljski dom, da napusti taj bezbrižni detinji život i da ode u veliki grad Aleksandriju koja je u to vrijeme imala više miliona stanovnika i zaista zadivljujuće kako đavo provocira ljudsku dušu našaptavajući joj pomisli Mi ne znamo šta je on tačno govorio Svetoj Mariji, ali iz učenja svetih otaca koji su strategiju demonsku detaljno upoznali, razložili i nama ostavili, možemo pretpostavljati da ili je to želja za nečim novim, da li je đavo našaptavo, da je ona previše zatvorena u tu malu sredinu, da je to guši, da su tu sve isti ljudi, da ona zaslužuje nešto više, da li je to želja za nečim novim, tek ona je sama i bez roditeljskog blagoslova krenula na taj nepoznati put. A veliki grad, velika iskušenja i Marija, da kako puna čistote, ali neiskusna u duhovnom životu, brzo i lako biva uhvaćena u okove greha, a greh koji u početku mami sladošću hvata u novi greh i um biva potpuno opijen to jeste velika tajna kako đavo otrovom greha čoveku opije um i potpuno ga čini nesvesnim svoga stanja, tako da on bezbrižno greši, uopšte ne shvatajući gde se nalazi ka čemu sve to vodi nemajući sećanje na buduće muke, na strašni sud. Ona je grekom oskrnila i same poklonike ka svetome gradu, na onom brodu, kada je pošla u Jerusalim, mjesto gdje je gospod postradao, pošla vođena svojom grehovnom željom, ali gospod koji je upravo radi grešnika i došao u ovaj svijet i svima želeći spasenje do samoga kraja ni Mariju nije ostavio. Čitali smo u žitju kako joj je neka sila sprečila da uđe u hram i da se pokloni časnom životvornom krstu gospodnjem. A to je učinio gospod ne zato što ju se uzgnušao, već da joj razbije tu grehovnu ogradu, da rasvetli tamu njenoga uma i ona videći da ne može ući i celivati krst, zapitala, zapitala se zašto je to tako. I upravo je tu bio prelomni trenutak, jer zapitavši se, ona se i zagledala u sebe, a zagledavši se u sebe, tu pred samim krstom gospodnjim, ona je uvidjela svu svoju nečistotu i uzdahnula duboko. A i kako nam je govorio naš blažnog spomena, otac Luka, dok smo eto imali blagoslov da provodimo vrijeme sa njim, tamo ispred ili savjetskog manastira u Minsku, gdje smo, eto, blagoslovom Božim, bili na zajedničkom pokloničkom putovanju i čuli mnogo korisnih reči koje nam je rekao upravo taj uzdak ljudske duše i shvatanje o promašenosti svog života jeste upravo početak pokajanja i početak pobjede nad đavolom. Tako je i prepodobna Marija uzdahnuši bila obasjana svetlošću poznanja, jer kako nam oci ostaviše, upravo je prvi dar blagodati Božje poznanje svoje grehovnosti. I ona, bivši obasjana blagodaću Božjom, uvide svu svoju nečistotu, a Odmah zatim i pripade ikoni presvete bogorodice i potpuno već obuzeta svetlošću poznanja koje obojimi njenu dušu i u trenutku je već učini pročišćenom i osvetljenom. Ona dade zavet Bogu pred ikonom presvete bogorodice da će ostaviti svoj raniji život. Samo moljaše da joj gospod dopusti da se pokloni njegovom životvornom krstu. I napravivši taj prelom u duši koji je eto svako od nas dužan da napravi, da pozna svu svoju nečistotu, da pozna dubinu greha u kojoj se nalazi i da krene ka Bogu obećavajući mu da će se boriti protiv greha do zadnjeg daha svoga. I ona, pričestivši se prečistim tajnama, ode u pustinju. A tamo je neiskazana iskušenja od demona imala, jer Demon ne pušta lako onoga koji mu služi i njegova zluradost ne može da podnese da neko komu je robovao toliko godina, kaže se da je Sveta Marija 17 godina živela tako u grehu, da mu neko tako okreni leđa i da ode tamo gdje je i naznačen. On koji je neprijatelj ljudskog spasenja, upravo zato jer je neprijatelj i protivnik Božiji. I videći koliko Gospod voli čoveka i da sve čini da bi ga spasao i priveo sebi, on koji je izumitelj svakoga zla, upravo radi toga se trudi da čoveka odvoji od Boga, ne zato što njemu treba čovek, jer on je uvek bio sam sebi dovoljan, živeći u svojoj gordosti i samoljublju, želeći da bude i iznad Boga, on je sa visine neba na koji se nalazio pao u samu dubinu ada. I mnoga je iskušenja činio Svetoj Mariji, a mnoga iskušenja čini i svakoj ljudskoj duši koja krene putem ka Bogu, koja krene putem pokajanja i očišćenja. I tu nam u žitju Svete Marije, Sveti Sofronije koji ga je zapisao, daje i iskušenja koje je đavo činio i način na koja se Sveta Marija borila i upravo tu se pokazuje čvrstina njene volje i spremnost da do same smrti ne odustajući služi Bogu. I još je zanimljiv taj detalj da što se više ona očišćavala što je gospod to znamenovao kroz darove koju je davao, ona se sve više grešnom smatrala. Kad je najsvetija bila, ona je sebe smatrala najgrešnijom od sviju ljudi. A to jeste znamenje pravoga pokajanja. Da čovjek sebe smatra grešnim i da uopšte ne gleda na je drugih ljudi, da se ne smućuje ovim svetom koji u zlu leži. I mi sebe tako ispitujemo, jer čim počnemo da obraćamo pažnju na grehe drugih ljudi i da se zapitujemo onim prokletim zašto, kako je govorio starac Josif iz Sihasta, da znamo da sa našim pokajanjem, ukoliko ga uopšte ima, da njim nešto nije u redu. A đavo će nas na svaki način obmanjivati da upravo na druge gledamo i da sebe zaboravljamo. I na koncu njenog pokajanja, pred sam kraj života, kada je već dostigla savršenstvo, koliko to ljudskom biću je moguće da dostigne savršenstvo, ona moli starca Zosimu da je pričesti. Jer znala je ona da svi ti podvizi, sve što je činila i svi ti darovi koje imala, budući da je na molitvi mogla da se uzdigne visoku vazduh, da je po vodi hodala, da je sve to ništa ne vredi ukoliko se ne sjedini sa onim koju je kroz sve te godine vodio i koju je snage davao, koliko ne primi svetu tajnu pričešća. Zato i sve duše molila starca Zosimu da i naredne godine dođe i da je pričesti. I onda taj veličanstveni prizor, kada po noći punoj mesečine Zosima čeka prepodobnu Mariju, a ona se pojavljuje na drugoj strani Jordana, zakrštava ga i kreće po vodi kao po suvom. I stavši pred svetoga starca Zosimona, pada na zemlju pred strašnim tajnama tela i krvi Hristove i u velikom smirenju i s osjećanjem svoje nedostojnosti nje pred prečistim i jedinim svetim, kako i mi u svakoj svetoj liturgiji pojemo jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos. Pričešćuje se i ubrzo zatim i prelazi u bolji i večni život. Da, crkva nam je ostavila njeno žitje, nije dala da se zaboravi upravo radi nas, jer, kako reko smo, to je put svakoga od nas u manjoj ili većoj meri. Put pokajanja, jer bez pokajanja gospodu ne možemo prijeći. A upravo je on radi nas i grešnika došao i mnogo puta i dok je hodio zemljom, on je upravo sa grešnicima i carinicima jeo i pio. I mnogi fariseji koji su sebe smatrali pravednim, to su mu zamerali. I on je uvek odgovarao, ja sam radi grešnika došao jer pravednima pokajanje nije potrebno. A pravednoga nema na ovome svijetu. I onaj ko sebe smatra pravednim upravo jeste u prelesti, kako su to sveti oci označili. Svi smo grešni, ali znamo da je prvo radi nas gospodi došao. I kada se pričešćujemo, mi znamo da smo duboko nedostojni toga, ali znamo da je gospod taj koji svojom blagodaću nadopunjuje naše nedostatke i koji očišćuje našu nečistotu i skvernu i useljuje se u nas i čini nas sinovima i naslednicima svojim. Ima priča da je jednom su se jednom dva prijatelja došla da pričeste kod svetog Jovana Kronštanskog, a jedan od njih je čitao molitve pred pričešće, drugi nešto nije stigao to jutro da pročita. A sveti Jovan Kronštanski koji je imao dar prozorljivosti, mogao je da gleda u ljudsku dušu kao što mi gledamo u tela, Video je da je jedan pročitao molitve, da drugi nije, ali video je mnogo više od toga te ovoga koji je pročitao molitve pred pričešće nije htio da pričesti ovoga koji nije pročitao, njega je pričestio. Jer upravo video je stanja njihove duše, da je ovaj koji je pročitao molitve sebe već smatrao dostojnim, da je ispunio ono što gospod zahteva i da može mirne savesti da se pričesti dok ovaj koji nije pročitao molitve pristupio je u strahu sa pokajanjem i svešću da ništa nije uradio što se od njega traži. I samom tom svešću on je postao već dostojan da se sjedini sa Bogom. Tako je sveti vladika Nikolaj pričešćujući jednom crkvi ovako za vrijeme velikoga posta, kada mnogo ljudi dolazi na pričešće i kada nema vremena da se svi ispovede. Pred putirom je svakoga pitao jesi li grešan? I većina njih je govorila jesam, grešan sam i njih je pričešćivao. A onda se jedna žena našla da kaže da nije grešna, i nju je rekao da prođe, jer pričešće je upravo za grešne, a ne za pravedne. Tako, znajući mi to i evo i u današnjem evanđelju nam gospod kaže ko je u stvari veliki. Veliki je onaj koji služi drugima, jer kaže, ko hoće među vama prvi da bude, neka bude svima sluga. Jer i sin čoveči nije došao da njemu služe, nego da služi. Ne samo da služi, nego i da postrada i da se na krstu raspne i da prolije svoju krv da bi njome očistio grehe celoga sveta. I da mi krećući se putem ka njemu i noseći svoj krst, ne trebamo da mislimo o tome da će nas radi tog podviga gospod spasti i da čak kao što su sinovi zavedejevi teli da sednu sa leve i desne strane njega. To nije naše da mislimo. Gospod o tome misli. Ali imajući svakda pred očima njegovu ljubav, naše je da istrpimo sve što dođe na nas radi grehova naših i da poput i ove grešnice koja je oprala noge Isusove suzama svojim i mi tako svakodnevno suzama srca svoga omivamo noge gospodnje i da veliku ljubav pokažemo te da bi gospod pokazao svoju veliku ljubav i na nama. Eto, neka bi Gospod dao da kraj ovoga posta završimo kako priliči hrišćanima i da dočekamo ove velike i strašne praznike gospodnjih stradanja u strahu i trepetu, umivajući mnoge njegove, te da bi nam dao blagodati da sa radošću, onom istinskom i večnom radošću, dočekamo i njegovo svetlo vaskrsenje koje jeste najveći događaj koji se zbio u svom čovečanstvu. I da tako pojući svog, svog života zajedno sa svima svetima uselimo se carstvo, nebesko carstvo, Oca i Sina, Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. i polako se već približavamo nedelji stradanja gospodnjih, a u toku ove nedelje ćemo liturgiju osvećenih darova služiti u sredu i petak sa početkom u 8 časova, dakle ujutru. Također imamo u subotu Lazarevu subotu, spomen na to kako je gospod vaskrsao četvorodnevnog Lazara i time i nas uverio da je moćan i nas da vaskrsne. I dakle već slavimo pred znamenje onog opšteg vaskrsenja koje se ima dogoditi u posljednji dan. A večeras, pošto je naš iguman odsutan, trenutno je na tovanju Srbiji, gdje u Valjevu drži predavanje bogospasavanom stadu hrišćanskom, koje nadamo se da ćemo i mi čuti blagodaću Božjom i s pomoći tehnike koja nam je eto data da je iskoristimo i dobre svrhe. A ovdje u našem manastiru u već poznatoj vama Svetosavskoj sali predavanje će nam održati otac Siniša koji je već nekoliko puta dolazio i uspešno zamjenjivao našeg igumana, pa će danas to jest večeras u osam časova održati predavanje na temu žrtva mera ljubavi, što nam je dakako zanimljiva tema, pogotovo u današnje vreme kada mnogi govore o ljubavi, ali malo njih ljubav povezuje sa žrtvom. A upravo sa tačke gledišta pravoslavnog hrišćanina, žrtva i ljubav su neraskidivo svezani. I što veća žrtva, to je veća ljubav i obrnuto, što je veća ljubav, to je veća spremnost na žrtvu. Pa je i sam Sin Boži iz prevelike ljubavi dao sebe na žrtvu za spasenje celoga sveta. Tako da vas pozivamo da dođete večeras i da poslušate predavanje oca Siniše koji to vidjeli smo već ume da predstavi na jako pristupačan, jasan i zanimljiv način da možemo da primimo i da usvojimo i da dalje nastavimo da živimo po tome što smo usvojili. Ako nek vam je sretan i blagosloven današnji praznik i nedelja i pričešće vama koji ste se pričestili neka bude na pravde, na spasenje, što smo i molili gospoda u toku liturgije. Vama koji niste, neka gospoda snage da smognete i da pristupite. Evo imamo još dve nedelje do slavnog vaskrsenja Hristovog. Pa eto, imajući pouku iz žitja Svete Marije gipčanke da nikakvi podvezi nisu korisni ako čovjek ne pristupi ne stane pred lice samoga Boga i ne, primi ga u sebe, tako i mi da svo svoje biće ustremimo ka tome i da se što dostojnije pripremimo, a Gospod će činiti kao Bog ono što je nama kao ljudima nemoguće. Hristos Vaskrse! Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože! Gospodi Bog naš nas je ponovo udostojio da bude na trpezi zajedno sa nama grešnima. I to ne kao što je u Svetom pismu dok je hodio zemljom bio kao jedan od učesnika, već da bude sama životvorna hrana za nas grešne. Tako znajući to, imajući svesto njegovoj žrtvi, veličini i svesto sobstvenoj grešnosti, pristupimo smelo mi svi koji za gospodom hodimo. Ali moramo dakle da napomenemo da je uslov da bi čovjek pristupio gospodu i uzeo učešća u ovom neizmjerno velikom daru Božjem to da bude kršten u pravoslavnoj crkvi, kanonskoj, dakle niko ne kršten neka ne pristupa, već ukoliko ima želju da priđe gospodu, najpre neka pristupi svetoj tajni krštenja kroz koju se čovekova priroda isceljuje i čini sposobnom da primi darodavca života u sebe. Također i oni koji nemaju tu svijest o svojih grehovnosti, koji tek dolaze u crkvu živeći tako nemarno, oni koji se nisu ispovedili dugo ili možda nikad, bolje da prvo prođu kroz svetu tajnu ispovesti i dobiju blagoslov od svog sveštenika, tako će pričešće biti mnogo djelotvornije i zaista će biti onaj put u život večni. A vi, dakle, koji ste se spremili, koji kroz ispovest ste očistili sebe i imate svijest o to, svojoj nedostojnosti, o Božoj veličini, koliko to blagodati Božoj bilo blagogodno da nam daruje, ponavljajte molitvu sebi. Verujem, gospode, ispovedam da si tiva istinu, Hristos, sin Boga živoga, koji si došao u svet, da grešnike spaseš od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo Tvoje i ovo sama časna krv Tvoja. Stoga Ti se molim, pomiluj mi, oprosti mi sa grešenja moja, hotimična, nekotična, učinjena reč, delo, mištu, svesno i nesvesno u dostime, da se bez osude pričestim, prečestim tajnama Tvojim odpuštenje, grehova i na život večni. Prime danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celiv kao juda, već kao razbojnik ispovedam Te, pomeni me, Gospode, u carstvu svome. Neka mi pričašćivanje prečistim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela i na život večni. Amin.